Нічого б дивного не було, коли б раптом виявилося, що він рухається у протилежному від наметів напрямку і уже казна куди заповз. Хотів був звернути праворуч, та раптом почулись якісь голоси. Булат знову крикнув, йому ніхто не відповів. І коли по мокрій спині побігли неприємні мурахи, помітив рудого пса, скрученого калачиком і майже заметеного снігом. Пес підвів голову і знову накрив її промерзлим хвостом, упізнавши Булата. Булат підібрався до нарт, хвилину перепочив у хисткому затишку. Нансен з вечора поставив їх передком на схід, якраз проти крайнього намету, де ночували Брус, Патрік Лоу, Дон Фернандо і він сам. Я весь час кружляв навколо табору з невеселим усміхом подумав матрос. Найправильніше було б дати прикидати себе снігом. Та тепер страх, який був заповз у душу, остаточно пройшов, і Булат порачкував далі. Намет, до якого він урешті добрався, мало не тріщав по швах. Крім чотирьох його постійних мешканців, сюди напхалися японець із бородатим бельгійцем та увесь клуб. Раптовий буран захопив їх біля крайнього намету. Булат на силу вліз. Усі перелякались. А де решта людей? потіснився гладкий канадець Патлоу. Невже розмітав ураган? Булат її заспокоїв, хоч нічого певного не знав про одного аргентінця естраду. Намет аж стогнав, угинаючись під ударами вітру а всередині була задушлива пітьма. Якщо поли залишились непозастібувані, намети зірви однесе, майнуло Булатові, і він ледве змусив себе вилізти на двір. За написаним полярним законом усі намети стояли в ряд, повернені чолом на захід. Але перший намет Булат ледве знайшов. У ньому виявився норвежець Турбаллон. А ви чому тут? Хотів глянути, відповів Тур, бо в другому наметі нікого немає. Як, а де ж естрада? Естрада там, у першому. Він переповз до нас, а решта усі є. Полізу застебну поле. Я їх застебнув, озвався з темряви Турбалон. Коли б хоч який ліхтар. Булат пробрався до виходу. Ви будете тут однаково. А нарти не понесе, як ви думаєте? Він їх добре прикрутив, і вони стоять задом до вітру. То ви йдете? Спробую. Булат вибрався і поповз, намагаючись не збитись із напрямку, бо хоча намети стояли один від одного кроків на п'ять, він нічого не бачив. Думав лише про те, щоб дрібні розшалілі крижинки та зернистий фірмовий сніг не потрапляли в очі. Вхід до першого намету замило. Сніг оточив їх високою підковою. Булат спробував зруйнувати цей мур, але сніг злігся цементом. А я вже хотів бігти по вас. Голос у Філа Марша був винуватий, а Жак Антуан нишкнув у кутку. Де норвежець? Усі живі. Слава святому Хуанові, ми живі, сказав по іспанському естрада. Булат не так зрозумів, як здогадався, до кого звертається аргентинський журналіст. На рації світився зелений індикатор, і всі обличчя були пласкі, мов на візантійських мозаїках. Зв'язок є. На диво добре чути. гукнув марш. Гуркіт за наметом подущав. Капітан прийшло літак, тільки на вітер трохи вщухне. Капітан сказав, що антициклон не глибокий, максимум на кілька годин. Запізніле хрещення, озвався з кутка француз. Хоч буде про що писати, докинула кет, яка схилилась до самої рації, не мов би щомиті чекала на сигнал. Вони там хотіли вже ховати його в трюми, сказав Жак Антуан. Веселі люди мосьє. Кого ховати?